kada se zemlja u komadiće zdrobi. I kad dođe naređenje gospodara tvoga, a meleki budu sve redo reda, i kad se tog dana primakne džehennem, tada će se čovjek sjetiti. A našto mu je sjećanje? I reći, kamo sreće da sam se za ovaj život pripremio. Kad se mora sastave, kad se brda rastave, kada čuješ strašan glas, od koga ćeš tražit spas? O Allahu jedini, nastupiti nas raha poštedi o Allahu milosni ti nas raha poštedi sudnji dan kad nastupi kada zemlja zadrhti kad te majka ostavi omelićeš onda poć, kog ćeš zvati u pomoć. O Allahu jedini sudnji dan kad nastupi ti nas raha poštedi. kad nastupi Kada nebo propadne Zvijezde seđdu učine Kuda li ćeš onda poć Kog ćeš zvati u pomoć O Allahu jedini Sudnji dan kad nastupi nas raha poštedi O Allahu milosni ti nas raha poštedi Sudnji dan kad nastupi Kad izgubi sunce sjaj, kada svemu dođe kraj, Kada čuješ strašan glas, gdje ćeš onda tražit spas? O Allahu jedini, sudnji dan kad nastupi, ti nas rahat. nastupi Kada dođe zadnji dan Kad ostaneš robe sam Kuda li ćeš onda poć Kog ćeš zvati u pomoć O Allahu jedini Sudnji dan kad nastupi straha poštedi O Allahu milosni ti nas straha poštedi Sudnji dan kad nastupi Kada mjesec ugasne, sunce jalom razaspej Kada mjesec ugasne, sunce jalu mraz zaspe, Behari ispun polje, Angela. نزناشتای اسلام نزناشتای دین علی بسنا کروا و پونا کروی شهید سکسی چه سانورم بوجه istine Ali Bosna krva prvi šehidske sjeće sa nurom istine. şehadet nam duša zbori, a srce tekbir. Jer vjera je u Allaha naš najbolji štit. Islam ćemo sačuvati od kafira prokletih, naše iman osvetit krv svih nevinih. Islam ćemo sačuvati od kafira prokletih, naše iman osvetit krv svih nevinih. Dok se Kur'an ovdje uči i sežda čini, nema straha za mumine, Allah nas branih od dušmana nevjernika i njihovih riječi od smrti i propasti Allah nas brani od dušmana nevjernika i njihovih riječi od smrti i propasti Allah nas brani. Ako mogu ubit tebe tvoje knjige neće moć, naš Mustafa rana zvijezdo duge noći. Ako mogu Mustafa rana zvijezdo duge noći. Sarajevo nije moć slijepi crni Sarajevom šehid bdije učeni. Ako mogu ubi tebe tvoje knjige neće moć, naš Mustafa. مجنون ću dušu vidjet svoju da odlazim godina mi ne damo Naša Bosna bedr naš je Pobjediti mi moramo Naša Bosna bedr naš je Pobjediti mi moramo Gospodaru dobro znaš ti Bosni dušman svijet je cijeni gdje su me i ti mira našli i živi bi tamo htjeli. Gdje su me i ti mira našli i živi bi tamo htjeli. Sakupte se din dušmani na svijetu što vas ima. Sati su vam odrojani, Bosna će vam bit smrt svima. Sati su vam odrojani, Bosna će vam bit smrt svima.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 Ko će vama pomoći, sudnji dan kad nastupi? Ko će vama pomoći, sudnji dan kad nastupi? Zbog nevjere u Boga, zbog grijeha teškoga, Gorjet ćete u vatri, teško vama kjafiri, teško vama kjafiri, sudnji dan kad nastupi. Teško vama kjafiri, sudnji dan kad nastupi. Nijekali ste sudnji dan, zekum ćete jesti vi, njim utrobe puniti, ko će vama pomoći ko će vama pomoći sudnji dan kad nastupi ko će vama pomoći sudnji dan kad nastupi a ti dušo smirena rabbu svome vrati se zadovoljna i sretna u dženetu smjesti se u dženetu smjesti se rabbu svome vrati se hiljadu godina Rahat luka malo je Dal u sreći ili u tuzi Ovaj život proći će I hiljadu godina Rahat luka malo je Dal u sreći ili u tuzi Ovaj život proći će. Ja Kerim, ja Allah, samo tebe molim ja, zači moja duša žudi u džennetu tvom ima. Ja Kerim, ja Allah, samo tebe molim ja, zači moja duša žudi u džennetu tvom ima zaći moja duša žudi u džennetu tvom ima. Ovaj život kratak je, mladost prođe, nestaje, kao list kad uvehne, posle boje zelene. Ovaj život kratak je, mladost prođe, nestaje, kao lis kad uvehne, posle boje zelene. Ja Kerim, ja Allah, samo Tebe molim ja, zaći moja duša žudi u džennetu tvom ima. Ja Kerim, ja Allah, samo tebe molim ja, zaći moja duša žudi u džennetu tvom imam. Ako pitaš za mene, ja sam tugu sakrio i sve ove godine ja sam Rabba molio. Ako pitaš za mene, ja sam tugu sakrio i sve ove godine I sve ove godine ja sam Rabba molio Ja Kerim, ja Allah, samo tebe molim ja Zači moja duša žudi u džennetu tvom ima Ja Kerim, ja Allah, samo tebe molim ja Ja Allah, samo tebe molim ja, zaći moja duša žudi, u džennetu tom ima. Ja vedun, ja Rahman, ja Kerimu, ja Gafar, učini da džennet bude moja zadnja stanica učini da džennet bude moja zadnja stanica učini da džennet bude moja zadnja stanica Ej ašici, hodite amo, da čujemo, pogledamo. Kakvo nam je naše stanje, kude idemo grne rane. Kakvo nam je naše stanje, kude idemo grne rane. Dunja luk će brzo proći, valja vječno i kući doći. Sutra sunce će izaći, naske ovdje neće naći. sutra sunca će izaći, naske odjene će naći. Valja saprat grijeha dosta i dočekat smrtnog gosta, A tvoj umet je žalostan, šta ja činim gdje sam ko sam? A tvoj umet je žalostan, šta ja činim gdje sam ko sam? Gdzie ja wiarę nasze uże pada nam ze serca zdróże, pada jedną odachnemo, rahat żymo i mriemo, pada jedną odachnemo, živimo i mrijemo. Rahat živimo i mrijemo. Tvojim sjajem obasjan, cijeli svemir razdragan, ko ružičnjak nasvijan, hej mu bare kramazan. Među dvanest mjeseci, kao sunce sijaš ti, Kur'an u teb silazi, hej mu barek Ramazan. Svih mjeseci car si ti, utočište griješnih, od dženeta ključ si ti. Hej Mubarek Ramazan Rahmet prva trećina A druga je magfiret Treća sam i selamet Hej Mubarek Ramazan U dušama tvoje mir U kućama tvoj miris Veselje si i radost hej mubarek Ramazan Za šeitane mu kasim, postaćima pomoci, radosti si velike, hej mu barek Ramazan. Kur'an uče hafizim, vas kazuju vaizi, to su tvoji bulbulim, Hey Mubarak Ramazan Hey Mubarak Ramazan Hey Mubarak Ramazan Para sabah osvane slavuje po svojim taj ovaj svijet je čaša žući, gdje ostade, gdje se skrilo, ono vrijeme isprošlo. کان شهید یزن شهیدان و زدین ایس پاچستیم چنچنی یلو ترانه جوبار که شان دم می‌نام مزار ساکی پروکهای زا اسلام سر جیوت داره جیه نشان زاست داره، انشالله. kad naša zastava je inša Allahi pobjeda je a murad je svi šehida dinski bajra svaki aršin Bosne naše krvlju svojom odbraniti. Svaki aršin Bosne naše krvlju svojom odbraniti. blizine srce sluti puhnuće behar izmamiće cvijeće džemre čim zemlji padne kiše će umivati Bosnu šaren džulistan i cvjeta će behari mu zore rane. Kiše će umivati Bosnu šaren džulistan i cvjeta će behari mu zore rane. Iz blizine srce sluti puhunuće behari Okitiće polja naša rahmet zeleni, Našoj djeci pružiće stručak ljubice nada, A uzdahe slobode i mira meni. Našoj djeci pružiće stručak ljubice nada, stručak ljubice nada, a uzdahe slobode i mira meni. Iz blizine srce sluti punuće behar, odnijeće dušu dom smireni topliji pod moju strehu tek tad neka slegne miran san minuće bol oči kad lagano sklopim pod moju strehu tek tad neka slegne miran san minuće bol oči kad lagano sklopi. Lutanja umorna je, od Allaha pomoć moli, da još jednom moju da odlazi putem pravim Allah, Allah, Bosna gori Allah, Allah kada te u kasne sate uzda si matak nestid. Šehidi su vječno živi, prisjeti se tada njih u bašluku svakome se istina o nama krije Aladžu i Ferhadiju porušio vjetar nije Sjećanja njihova su djela vjedna istina Istina je samo jedna, mi smo tu, više nemamo dilema, Allah je, jedan njemu ravnog nema. Sjećanja, njihova su djela vrijedna istina, istina je samo jedna, mi smo tu, više nemamo dilema, Allah je, jedan njemu ravnog nema. sakri suze usvitanja, dok kazaljke tamo slute gazije su pored tebe svoju tugu oni šute u njihovim dušama se istina o nama krije Aladžu i Ferhadiju porušio vjetar nije sjećanja Njihova su djelom jedna istina Istina je samo jedna, mi smo tu Više nemamo dilema, Allah je Jedan njemu ravnog nema Sjećanja Njihova su djela vrijedna istina Istina je samo jedna, mi smo tu više nema bodilema, Allah je, jedan je mu ravnog nema. Na Beharu kapiro se, uzvišenom seđdu čine, Bos nad ovom sunce zove, da na putu mraka sine, u svjetlosti njegovoj se, istina o nama krije, Allađu i Ferhadiju, porušio vjetar nije. Sjećanja njihova su djela jedna istina, istina je samo jedna, mi smo tu. Više nemamo dilema, Allah je, jedan njemu ravnog nema. Sjećanja njihova su djela vrijedna istina Istina je samo jedna, mi smo tu Više nemamo dilema, Allah je Jedan njemu ravnog nema Krajinom se oružje i jauci čuju Muslimani protiv dušmana teško ratuju Od Allaha pomoć vole sve godine ove Uslišaj im, dragi Bože, proučene dove Allahu Allah, Allahu Allah, la ilaha illallah Allahu Allah, Allahu Allah, Muhammedun Rasulullah سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله سبحان الله الحمد لله محمد رسول الله رشيلي سونا نشا إنا شجرشية naše čaršije Ubijali našu braću, majke i sestrice Otjerat nas nisu mogli sa to braka bosanski Opet hore ezani sa džamija srušeni Allahu Allah, Allahu Allah, la ilaha illa Allah Allahu Allah, Allahu Allah, Muhammedun Rasulullah Subhanallah, alhamdulillah الحمد لله محمد رسول الله Krajinom se krvava duga bitka vodi Muđahidi u safovima idu ka slobodi Ni oružje, ni jauci više se ne čuju Što krajinom tekbiri الله الله الله الله لا إله إلا الله الله الله الله الله محمد رسول الله سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله سبحان الله الحمد لله محمد رسول الله Bosnu našu ponosi tu dušmanin ruši, jer on ne zna šta je islam, ne zna šta je din. Ali Bosna krvava, puna krvi šehidske sjeće sa nurom Božje istine. Ali Bosna krvava, puna krvi šehidske sija që sa nuron bëgjë i stine, shëhadët nëmë zbori a sërce të kvirë, jërë vjera je u Allaha nashna i boli shtit, Islam ćemo sačuvati od kafira prokletih, naš će iman osvetit krv svih nevinih. Islam ćemo sačuvati kafira prokleti naše iman osvetit krv svih nevinih. Dok se Kur'an ovdje uči i sežda čini, nema straha za mumine, Allah nas brani. Od dušmana nevjernika i njihovih riječi, od smrti i propasti, Allah nas brani. Od dušmana nevjernika i njihovih riječi, od smrti i propasti, Allah nas brani. Mi smo vojska Allahova, za Islam se borimo, da ti život za slobodu nikog se ne bojimo. Mi smo vojska Allahova, za Islam se borimo, da ti život za slobodu nikog se ne bojimo. Mi smo vojska Allahova, za Islam se borimo, da ti život za slobodu nikog se ne bojimo borimo se sve do zadnjeg smrti se ne bojimo Ako treba živo da ti za šehadet poginuti Ako treba živo da ti za šehadet poginuti Smrti se ne bojimo Ako treba živo da ti za šehadet poginuti, ako treba živo da ti za šehadet poginuti, smrti se ne bojimo. Kada krenemo u borbu, tebe kulom se branimo, svu tek bire mi učimo, od njeg pomoć tražimo. Kada krenemo u borbu, tebe kulom se branimo, i učilo, od njih pomoć tražilo. Mi smo vojska Allahova, za islam se borimo, da ti život za slobodu nikog se ne bojimo. Mi smo vojska Allahova, za islam se borimo, da ti život za slobodu nikog se ne bojimo. Borimo se sve do zadnjeg smrti se ne bojimo. Ako treba živo da ti za žehadet poginuti Ako treba živo da ti za žehadet poginuti Smrti se ne bojimo Ako treba živo da ti za žehadet poginuti Ako treba živo da ti za žehadet poginuti Smrti se ne bojimo Poginuti čista srca bez grijeha je droga To je želja muđahida vojnika Allahova Poginuti ti sa srca bez grijeha je droga To je želja muđahida vojnika Allahova Mi smo vojska Allahova za islam se borimo Da ti život za slobodu nikog se ne bojimo Mi smo vojska Allahova, za islam se borimo, da ti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 Ti mene moj ostaviti, tako ti velkog subhana. Хочу Тебе, Тобу чинит грешан Алджана Одана. Эй, Алджана! nama svima muslimanima To je zakon brate nama svima muslimanima Koliko smo iskreni Allahovi robovi Pokažimo braćo svi dal nam je žao umrijeti. Pokažimo, braćo svi, dal nam je žao umrijeti. Kad bi ti dali cijeli svijet, džaba ti je valja mlijet. Ko šehida vas vijet, neka bude iskrenije ko šehida vas vije neka bude iskrenije borite se muslimani gospodaru predani kafire niko ne odbrani Allah je na našoj strani kafire niko ne odbrani Allah je na našoj strani Allahu akbar odjekuje kafir od straha boluje Muđahid se raduje, pobjedu očekuje. Muđahid se raduje, pobjedu očekuje. O Allah, muđahide, čekaju te nagrade. Čuješ li glas hurije, dođi u džennetske vrtove Čuješ li glas hurije Dođi u džennetske vrtove Čuješ li glas hurije Dođi u džennetske vrtove čas, brate, je mindaj, tražet sebi oproštaj. Allah da za islam bićeš ti, spreman život svoj dati. Allah da za islam bićeš ti, spreman život svoj dati. Da u dobru nećeš ti, za šehadet klonuti. Allah i riječ Božju njegov din, za dunja luk ostavi. Allah i riječ Božju njegov din, za dunja luk ostavi. Na rođen dan Ahmeda, srce hal nek pogleda. Allah nek te obučini, grije hal se okrani. Allah nek te obučini, grije hal se okrani. Sjećajuć se Resula Ebu Bekra Omera Allah Osmana i Alije Hasana i Huseina Allah Osmana i Alije Hasana i Huseina svih mu'mina posljednji učeći im ovaj stih. Allah dao poklon mu'minski sa mirisom dženneski. Allah dao poklon mu'minski sa mirisom dženneski. svijeta u jednom bit času dao Kad bi Mekku gledao Pored Kjabe kad bi stao Allah, Allah, Allah, ja Allah شونا سجدو به ربو پاو ساسو زما او ذکرو Vječi to bih Allah Allah Allah stao u dovu bi stvorio se u zanosu do vječnosti svome rabbu molio se Allah Allah miskino Lebejk Allah srce zbori Hvala Rabbu što me stvori Lebejk Allah srce zbori